Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. November 16, 1996 Itinalagang opisyal na Pontifical Council for Promoting Christian Unity sa Roma si Archbishop Jean-Claude Perisset kasabay ng kanyang ordinasyon bilang obispo. Tumagal ang dalawang taon ang kanyang panunungkulan sa nasabing tanggapan. Ang Pontifical Council for Promoting Christian Unity ay nangangasiwa sa mga gawaing ikuminikal, kabilang na ang pagsusulong at pagpapatatag sa pagkakaisa ng mga Kristiyano. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.